10263-fatvo. Ashura kunini aniqlash. Savol: Bu yil Ashura rozasini qanday tutamiz? Yangi oy qachon kelishi va Zulhijja oyining 29 yoki 30 kunligi hali noma'lum. Ashuroni qanday aniqlash va roza tutish kerak? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Agar Zulhijja oyi to'liq, ya'ni 30 kun yoki noto'liq, ya'ni 29 kun bo'lganini bilmasak, va hech kim Muharram hilolini ko'rganini xabar qilmagan bo'lsa, asl qoidaga amal qilamiz. Ya'ni oyni 30 kun deb hisoblaymiz. Zulhijjani 30 kun deb sanab, Ashuroni shunga qarab belgilaymiz. Agar musulmon kishi Ashura ro'zasini aniq tutishda ehtiyotkorlik qilmoqchi bo'lsa, ketma-ket 2 kun ro'za tutsin. Zulhijja 29 kun bo'lsa, Ashuro qaysi kunga to'g'ri kelishini va Zulhijja 30 kun bo'lsa, qaysi kunga to'g'ri kelishini hisoblab, shu 2 kunda rozador bo'lsin. Shunda u albatta Ashura kuni roza tutgan bo'ladi. Bu holda u yo Tasuo, ya'ni 9-kun va Ashura, ya'ni 10-kunlari yoxud Ashura, ya'ni 10-kun va 11-kun roza tutgan bo'ladi. Bularning ikkalasi ham yaxshidir. Agar Tasuo kuni ham roza tutishda ehtiyotkor bo'lmoqchi bo'lsa, yuqorida aytilgan 2 kun va undan oldingi kun roza tutishini maslahat beramiz. Shunda u yo 9-chi, 10-chi va 11-chi kunlari yoki 8-chi, 9-chi va 10-chi kunlari roza tutgan bo'ladi. Har ikki holatda ham 9-chi va 10-chi kunlari roza tutgani aniq bo'ladi. Agar kimdir ish sharoitim va ahvolim faqat bir kun roza tutishga imkon beradi, qaysi kun afzalroq deb so'rasa, unga quyidagicha javob beramiz. Zulhijja oyini 30 kun deb hisoblab tugatib, keyingi oyning 10-kunigacha sanang va o'sha kuni roza tuting. Bu masala haqida ustoz shayximiz Abdulaziz ibn Abdulloh ibn Boz rahimahullohdan so'raganimda eshitgan javoblarimning mohiyati shudir. Agar ishonchli bir musulmondan Muharram oyi boshlanishini hilolni ko'rib aniqlagani haqida xabar olsak, uning xabariga amal qilamiz. Umuman, Muharram oyida roza tutish sunnatdir. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam afdolus siyami ba'da ramazona shahrullohil muharram. Ramazondan keyingi eng afzal roza Allohning oyi Muharramdadir deganlar. Sahih Muslim 1163-hadis. Vallohu a'lam.